Ako želiš, možeš biti od muhađira. Ako želiš, budi od ensarija. Dakle, izaberi što ti je draže od toga. S ovim riječima razgovarao je vjerovjesnik sallallahu alaihi ve sellem sa Huzeifom ibnul Jemanom kada ga je prvi put sustreo u Mekki. A za taj izbor Huzeife ibn Uljeman kojoj od častnih i dragih skupina muslimana da pristupi, postoji priča. Jeman, otac Huzeifin, je Mekelija iz plemena Benu Aps, ali on ubio nekog čovjeka od svog naroda pa je bio prisiljen na selidbu iz Mekke u Jesriba. Tamo posta štićenik plemena Abdul Ešhel, od njih se i oženi, pa mu se rodi sin Huzeife. Iza toga su se produžile zapreke koje su ga spriječavale da ode u Meku, te je on često putovao između nje i Jesriba, ali je većinom ipak boravio u Medini. Kada je Islam svojim svjetlom obasjao arapsko poluostrovo, Jeman, otac Huzeifin, bijaše jedan od desetorice pripadnika plemena Benu Abs, koji dođoše Božijem poslaniku, salallahu alaihi veselem, i obznaniše pred njim svoj prelazak na islam, a to je bilo prije hijdžre u Medinu. Zbog svega ovoga može se reći da je Huzeife bio Mekelija po porijeklu, iako je odrastao u Medini. Huzeife ibn Uljeman odrastao u muslimanskoj porodici i bi odgajan pod nadzorom roditelja koji među prvim prihvatiše Allahovu vjeru. Tako i on posta musliman prije nego što je vidio svojim očima Božijeg poslanika sallallahu alaihi ve sellem žudnja Huzeife da susretne Božijeg poslanika ispunila sva njegova čula. Otkako je postao musliman, stalno je osluškivao vijesti o njemu, raspitivao se o njegovom izgledu, što je još više pojačalo čežnju i želju za susret s njim. Jedan put otputovao Meku da ga vidi i samo što se susrete s njim, upita ga. Jesam li ja muhađir ili sam ensarija, o Allahov poslaniče? On mu odgovori, ako hoćeš, budi mu hađir, ako hoćeš, budi ensarija, ti sam izaberi šta više želiš. Na to on reče, ja sam ensarija, Allahov poslaniče. Kada je Allahov poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, učinio hijđru u Medinu, Huzeife je od tada stalno bio uz njega i kao što je oko stalno uz drugo oko. S njim je učestvovao u svim bitkama osim bitke na Bedru. Za taj njegov izostanak sa Bedra vezuje se ova priča koju on lično ovako kazuje. Od učešća na Bedru spriječilo me to da sam ja sa svojim ocem bio van Medine, Kurejševički nevjernici nas uhvatiše i upitaše gdje ste se uputili. Mi reko smo Medinu. Oni rekoše vi hoćete da se pridružite Muhammedu. Mi reko smo želimo da odemo samo u Medinu. Oni odbiše da nas puste a uradiše to tek nakon što su od nas uzeli zavjet i obećanje da nećemo pomoći Muhammedu i da se nećemo boriti na njegovoj strani. Tek nakon našeg obećanja nas pustiše. Kada stigo smo u Medinu, obavijesti smo Božijeg poslanika o zavjetu koje dado smo Kurešijama i upita smo ga šta da radimo. Alehi selam reče, ispunit ćemo zavijete koje smo im dali, a Allaha molimo da nas pomogne protiv njih. Kada dođe bitka na Uhudu, u njoj učestvovaše i Huzeyfi i njegov otac Jeman. Huzeyfe pokaza veliko junaštvo i dade velike zasluge za pobjedu, a iz bitke se vrati živ i zdrav. Njegov otac, međutim, poginu kao šehid, s tim što njegova pogibija bi od strane muslimanskih sablji, a ne mušričkih. I taj slučaj ćemo vam prepričati. Kada započe bitka na Udu, Allahu poslanik postavi Jemana i Sabita ibn Vakša u zaklone gdje su bila djeca i žene, jer njih dvojica bijahu veoma već stari ljudi u dubokim godinama života. Kada se bitka najviše razbuktala, Jeman reče svom drugu, Oca nemamo, pa šta mi čekamo? Tako mi Allaha, nijednom od nas nije preostalo života nikoliko treba magarcu da ožedni. A to je izraz kojim se označava veoma kratak vremenski period. Pa svejedno je, hoćemo li umrijeti danas ili sutra. Zašto ne uzmemo naše sablje pa se priključimo vjerovjesniku, pa možda nas Allah počasti šehadetom, to jest pogibijom na njegovom putu. Njih dvojica uzeše onda sablje i uđeše među onu gužvu u samo poprište bitke. Sabita ibn Vakša, Allah počastiše hadetom i on poginu od ruku muštrika. Za Jemanom, ocem Huzeifinim, se sjuriše sablje muslimana koji ga ne prepoznaše. Huzeife, koji je sve to primijeti, očajno povika. To je moj otac, ali ga uopšte metežu niko nije čuo. Tako starac pade od sablji svojih drugova, a Huzeife im reče samo kratko. Neka vam Allah oprosti, jer on je najmilostiviji opraštač. Nakon bitke, vjerovjesnik, salallahu alaihi veselem, je htio da sinu da otkup za ubijstvo oca, a Huzeife na to reče. On je tražio šehadet i to je postigao moj Allahu ti si mi svjedok da ja otkup za smrt svoga oca poklanjam kao sadaku za dobrobit muslimana taj postupak je još više uzdigao njegov ugled kod Allahovog poslanika sallallahu alaihi veselim vjerovjesnik je duboko prodruo osobine Huzeife ibn Ljemana i te se nakon kraćeg vremena istakoše njegove tri odlike. Oštroumnost, koja ga je dovodila do rješenja svakog problema, pravovremeno i brzo shvatanje, što je mnogo puta dokazao, i čuvanje tajne tako da do njegovih tajni nije mogao niko dospjeti. Poslanikova taktika je inače bila da razaznaje odlike svojih ashaba, koje su i kakve njihove mogućnosti da bi zatim postavljao odgovarajućeg čovjeka na odgovarajući položaj. Najveći problem s kojim su se susreli muslimani u Medini bijahu munafici od jevreja i njihovih pomagača i sve ono što su oni činili vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem i njegovim drugovima u vidu spletki i zavira vjerovjesnik koji je znao sve munafike po imence, povjeri Huzeifi ibnu Ljemanu njihova imena, a to bijaše tajna koju nikom od svojih drugova nije povjerio. Upozori ga da ih dobro motri i prati njihova kretanja, te na taj način da odbija njihovo zlo od islama i muslimana. Od tog dana Huzeife ibnul Jeman bi prozvan vlasnikov poslanikove sallallahu alejhi ve sellem tajne. Vjerovjesnik iskoristio vrline Huzeife, a naročito se to iskazao u jednom od najopasnijih momenata kada se najviše istakla potreba za oštru umnošću i snalažljivošću. To bijaše na dan bitke na Hendeku, kada je neprijatelj opkolio muslimane sa svih strana. Ta opsada se stegla i stanje je postalo veoma teško i skoro da se više nije moglo izdržati. Mnogima je postalo svega dosta. Snage su bile na izmaku, a neki muslimani pomisliše da je Allah odlučio da ih uništi. Međutim, Kurejši i njihovi saveznici u ovim presudnim trenucima ne bijahu u boljoj situaciji od muslimana – Allah im je pokazao svoju srđbu tako da je slomio njihovu snagu i uzdrmao njihovu veličinu. Poslao je na njih strašni vjetar koji je isprevrtao njihove šatore i kazane za kuhanje, a pogasio njihove vatre. Njihova lice je zasuo pjeskom, a oči i uši im je napunio prašinom. U tim odlučujućim trenucima koje historija ratova bilježi, poražena strana je bivala ona koja se prva pojavi, a pobjednik je onaj koji bi samo za tren ostao duže miran od svog protivnika. U tim časovima, kada se odlučuju ishodi bitaka, špioniranje protivničke vojske je bila ogromna prednost od koje je zavisio dalji plan i dogovor komandanata. Zato je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem iskoristio sposobnost i iskustvo Huzejfe ibn Uljemana te odluči da ga pošalje pod okriljem noći u samu protivničku vojsku kako bi mu donio vijesti o njima prije nego što on donese ikakvu odluku. Pa dajmo riječ Huzejfi lično, neka nam on prepriča to svoje putovanje u smrt. Kaže Huzejfe, Te noći bija smo poredani u Safove, sjedili smo u tišini. Ebu Sufjan sa ostalim mušricima iz Meke bijaše iznad nas, a jevreji Benu Kureyza bijahu niže nas, tako da smo se plašili za svoje žene i djecu. Nikad nismo doživjeli tamniju noć sa tako žestokim vjetrom, Udarci vjetra bijahu poput udaraca munje, a mrak je bio takav da čovjek nije vidio vlastiti prst pred sobom. Prisutni munafici su tražili dozvolu od Božijeg poslanika, sallallahu alaihi veselem, da ih poštedi bitke, pa bi govorili da su njihove kuće nezaštićene od neprijatelja. A to nije bilo tako, samo da ih vjerovjesnik pusti koji god ga je upitao, on ga je pustio i on bi odlazio, tako da je nas ostalo svega tri stotine ili približno toliko. Tada vjerovjesnik ustade i poče da prolazi mimo nas pored jednog po jednog sve dok ne dođe do mene. Na meni ne bijaše ništa što bi me zaštitilo od hladnoće, osim nekog ogrtača moje žene koji mi je dopirao do koljena. Dok sam ja sjedio na zemlji, vjerovjesnik mi priđe i upita Ko je ovo? Ja rekoh Huzeife. On upita Jel Huzeife? Huzeife? Ja odgovorih, ne ustajući zbog hladnoće i gladi, da vjerovjesniče. On reče, među neprijateljem se sigurno nešto dešava, pa idi uvuci se u njihov logor i donesi mi vijesti o njima. Ja krenuh, a bija jedan od onih koji su se najviše smrzli i umorili, pa Boži poslanik sallallahu alaihi ve sellem reče Moj Allahu, čuvaj ga iz prijeda i iza leđa i sa njegove desne i sa lijeve strane i iznad i ispred njega. Tako mi Allaha, samo što vjerovjesnik završi svoju dovu, Allah od mene otkloni strah, glad i hladnoću koje su me bile zadesile. Kada sam krenuo, Alih i Selam me pozva i reče mi O Huzeife, nemoj da učiniš ništa na svoju ruku prije nego se vratiš. Dobro, rekoh ja, ja i krenuh šuljajući se kroz tamu sve dok ne dođoh među mušričku vojsku i postavih se tako da sam jedan od njih. Malo iza toga Ebu Sufjan ustade i poče govoriti. O Kurejšije, reći ću vam nešto, ali se bojim da to ne doprije do Muhammeda, pa zato svaki od vas neka pogleda ko sjedi do njega. Ja nema do drugog izbora nego na brzinu uze čovjeka koji sjediše do mene za ruku i upita ga ko si ti? Taj i taj, odgovori on, ne upitavši me ništa. Onda Ebu Sufjan nastavi. O skupino Kurejšija, tako mi Boga, više niste u dobroj situaciji. Naša stoka je upropaštena. Benu Kurejze su nas napustili, a ovaj strašni vjetar nam je načinio ovo što vidite. Pa krenite sa mnom nazad, jer ja odoh. Onda ode do svoje deve i odveza je, pa sjede na nju, a zatim je udari da i ona ustane. Samo da mi poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije naredio da ništa ne činim prije nego mu dođem. Lahko sam ga mogao ubiti strijelom. Onda se ja vratih vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem i nađo ga kako klanja na ogrtaču jedne od svojih žena. Kada me primijeti, primače me do svojih nogu i nabaci na mene jedan kraj ogrtača. Ja mu tada prenesoh vijesti o neprijatelju, na šta se on mnogo obradova i zahvali se Allahu onako kako to dolikuje. Huzeife ibnul Jeman osta dosljedan čuvanju tajne o imenima Munafika dokle god je bio živ. Halife, vladari muslimana nakon smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem su stalno gledali na njega u mnogim stvarima. Omer al Hatab, Allah bio zadovoljan s njim, bi, kada bi umro neki od muslimana, pitao je li Huzeif došao na dženazu. Ako bi mu odgovorili da jeste, i on bi tu dženazu klanjao. A ako bi rekli da nije, i Omer bi posumnjao i ne bi htio klanjati dženazu tom čovjeku. Jednom ga je Omer upitao, ima li među mojim namjesnicima neki od munafika. Ima jedan, odgovorio mu je Huzeife. Pa reci mi koji je, reče Omer. Neću to učiniti, završi razgovor Huzeife. Malo iza toga pričao je kasnije Huzeife, Omer otpusti baš onog čovjeka kao da je upućen da to učini. Možda samo mali broj ljudi zna da je Huzefe ibn Uljeman sa muslimanima osvojio mnoge perzijske gradove i da je on bio uzrok da se muslimani slože oko jednog mushafa nakon što su se umalo razišli po pitanju Allahove knjige. I pored svega toga, Huzeife ibn Uljeman bijaše bogobojazan, stalno je strahovao od Allaha Đelešanuhu, bojeći se njegove kazne na drugom svijetu. Kada je već uveliko obolio smrtnom bolešću, dođoše mu kasno u noć neki drugovi, pa on upita, koje je ovo doba? On im odgovoriše, blizu smo sabahskog vremena. Tada on reče, tražim zaštitu kod Allaha od sabaha koji bi me odveo u džahennemsku vatru neka me Allah sačuva od dana koji bi me odveo u džehennemsku vatru. Onda ih upita, jeste li donijeli kefine? Rekoše mu, jesmo. On reče, nemojte me umotavati u skupocijene kefine, jer ako sam kod Allaha zaradio dobro, bit će mi zamijenjeni nečim boljim. Ako je nešto drugo, i ovo će mi biti oduzeto. Tada nastavi govoriti. Moj Allahu, ti znaš da sam ja više volio siromaštvo od bogatstva. Volio sam skromnost više od veličine, a smrt više od života. I dok je ispuštao dušu, govorio je Ono za čim sam žudio, stiglo je. Nema spasa onom ko se nekaje. Neka se Allah smiluje Huzeifi ibnul Jemanu, jer zaista je on bio jedinstvena ličnost među ostalim ljudima. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعرابين